Draga braćo muslimani, drage sestre muslimanke, dragi postači, Ramazanski post jedan je od pet temelja Islama. Ramazanski post jedan je od pet temelja Islama, stoga svaki musliman, kao što vodi brigu o ostalim temeljima svoje vjere Islama, treba voditi brigu i o ovom temelju kako bi živio i svome gospodaru otišao kao musliman čiji će grijesi uz Allahu dozvolu biti oprošteni. Kako bi ovo postigao, neophodno je da vjernik tokom posta vodi računa o sljedećem. Čvrsto vjerovati da je post mjeseca Ramazana stroga obaveza koju je muslimanima propisao uzvišeni Allah, kada je rekao, Femen šehide minku mu šehra fel jesum. Ko od vas bude kod kuće, neka posti mjesec Ramazan. Također, Allah subhanahu wa ta'ala propisao je post mjeseca Ramazana riječima Ja ejuhel ladina amenu, kutiba alaikum usijam, kema kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas da biste bili bogobojasni. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao je Došao vam je mjesec Ramazan, blagoslovljeni mjesec koji vam je Allah naredio da postite. Zatim, trebamo biti ubijeđeni da je Ramazanski post jedan od pet temelja na kojima je izgrađena građevina Islama. Neophodno je da svaki vjernik čvrsto vjeruje u važnost posta, kao i u važnosti položaj dini Islama – bez islama on ne vrijedi ništa, a nema islama bez namaza, bez posta, bez zekata i sličnih ibadeta. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kojeg prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma kaže Islam je sagrađen na pet stubova, na pet temelja, svjedočenju da nema drugog istinskog Boga mimo Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, obavljanju namaza, izdvajanju zekata, hodočašćenju kabe i postu Ramazana. Zatim, trebamo postiti s čvrstim uvjerjenjem da je post mjeseca Ramazana propisan radi naše koristi, jer ga je propisao Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji zna u čemu je korist za nas i sva druga njegova stvorenja. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao Ela ja'lamu man khalaqa wa huwa al latiful khabir. Kako da ne zna onaj koji je stvorio, a on je o svemu podrobno obaviješten. Dok postimo, trebamo očekivati nagradu za post samo od svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, vjernik ni od koga drugog ne treba očekivati nagradu za svoj post, osim od uzvišenog Allaha. Vjernik ne smije sebi dozvoliti da bude od onih koji priželjkuju nagradu od nekoga drugog za svoj post, a ne od Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjernici ne smiju postiti iz želje da dok poste izgube kilograme ili da se zaštite od pojedinih bolesti ili da obuzdaju svoje strasti i sl. Prvenstveno vjernici moraju postiti radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa'ala kaže Men kane yuridu l'hajate dunja wa zinetaha nuvafi ilihim a'malahum fiha vahum fiha la yubhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Onima koji žele život na ovome svijetu, ljepote njegove, mi ćemo dati plodove truda njihovog i neće im se u njemu ništa prikratiti. Njih će na onome svijetu samo vatra peći. Tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na zemlji radili i bit će uzaludno sve što su činili. Imajući ovo u vidu, neophodno je da svaki vjernik i vjernica očiste svoju namjeru i da svojim postom žele postići samo Allahovo zadovoljstvo i nagradu na drugom svijetu. Zatim, dok postimo, trebamo se kloniti svega što bi moglo pokvariti ili umanjiti vrijednost našeg posta. Kada vjernik očisti svoj nijet, očekujući nagradu za svoj post samo od uzvišenog Allaha, onda treba nastojati da posti na najljepši mogući način, da se tokom posta kloni od svega onoga što bi moglo pokvariti ili umanjiti njegovu vrijednost. Kako bi ovo postigao, vjernik treba se često prisjećati riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, svako čovjekovo dobro dijelo vrednuje se od 10 do 700 puta. Uzvišeni Allah kaže, osim posta, on je moj i ja za njega posebno nagrađujem. Kada vjernik očisti svoj nit i bude postio na najljepši mogući način, te se udalji od velikih grijeha i svega onoga što dijelomično ili potpuno narušava ispravnost njegovog posta, uz Allahovu dozvolu i njegovu milost, tada se može radovati oprostu svojih grijeha. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je rekao ko isposti Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, bit mu oprošteni prethodni grijesi ko isposti Ramazan vjerujući da mu je Allah subhanahu wa ta'ala propisao taj mjesec Ramazan da ga posti i nadajući se nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala ni od koga drugog, takvom će biti oprošteni prethodni mali grijesi. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da budemo od onih koji će ovaj ibadet, ibadet posta u mjesecu Ramazanu obavljati samo radi njega Allaha subhanahu wa ta'ala čvrsto vjerujući da nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao ovaj ibadet radi nas, radi naše koristi i tražiti nagradu samo od njega Allaha subhanahu wa ta'ala molim ga također da nam zbog toga, a i zbog drugih naših ibadeta, naši prethodni grijesi budu oprošteni. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima, i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallillahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.